Pirmas skirsnis Edvardas Gudavičius Lietuvos istorija Pirmas tomas Nuo seniausių laikų iki 1569 metų Vilnius 1999 Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas Čikagoje Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Skaito Vytautas Širka. Atkūrus nepriklausomybę, pirmą kartą pradedamas leisti išsamus Lietuvos istorijos veikalas. Autorius ir visiems žinomus ir naujai surastus faktus interpretuoja Europos įvykių kontekste. Ypač daug dėmesio skiria Lietuvos ir Lenkijos santykiams. Aiškindamas ir pasiekimus ir pralaimėjimus – Išvados daromos remiantis atidžiai studijuotai šaltiniais. Veikalo struktūra chronologiniai, stilius paprastas ir suprantamas. Naujų žinių aptiks kiekvienas besidomintis Lietuvos istoriją. Knyga tinka mokymo tikslams. Leidėjai dėkoja autoriams, kurių iliustracijos panaudotos šioje knygoje. Turinys. Pirmas skyrius. Lietuvos prieš istorijai. Pirmas. Seniausiai Lietuvos gyventojai. 13 puslapis. A. Paleolito pabaiga. 13 puslapis. B. Mezolitas. 15 puslapis. C. Sėslių gyventojų įsikūrimas. 16 puslapis. Antras. Indoeuropiečiai ir baltai Lietuvos teritorijoje. 17 puslapis. A. Virvelinės keramikos kultūros žmonės, 17 puslapis, B. Baltų raidai kentikinės civilizacijos poveikio, 18 puslapis. Trečias – Lietuvių gentinis etnosas, 21 puslapis. A. Civilizacijų priartėjimas prie Baltų, 21 puslapis. B. Baltų patekimas į civilizacijų akiratį, 25 puslapis. C. Pirmasis Lietuvos paminėjimas šaltiniuose. 27 puslapis. Antras skyrius. Ankstyvoji Lietuvos monarchija. Pirmas. Lietuvių žemių konfederacija. 33 puslapis. A. Odalinės visuomenės susidarimas. 33 puslapis. B. Lietuvių žemių kunigaikštijos 12 amžiaus pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje – 35 puslapis. Antras. Lietuvos susidūrimas su vokiečių veržimusi į rytus. 37 puslapis. A. Naujas vokiečių vaidmuo Baltijos jūroje ir Livonijos atsiradimas. 37 puslapis. B. Lietuvių kareunų įstumimas iš padauguvio. 39 puslapis. C sistemingo vokiečių kolonizacijos rauto nukreipimas į Baltijos kraštus, 43 puslapis. Trečias. Lietuvos valstybės susidarimas ir įsitvirtinimas, 46 puslapis. A. Vieno valdovų iškilimas, 46 puslapis. B. Pirmieji Lietuvos valstybinės politikos žingsniai, 48 puslapis. C. 1249-1252 metų vidaus karas ir antimindauginė koalicija. 51 puslapis. D. Lietuvos karalystė. 54 puslapis. E. Vienišųjų žemaičių kova ir durbės mūšis. 59 puslapis. F. Durbės mūšio padariniai. 63 puslapis. G. Stačiatikiškieji Mindaugo epigonai. 67 puslapis. Ketvirtas. Ankstyvausios valstybės konsolidacija. 13 amžiaus paskutinis trečdalis, 14 amžiaus pradžia. 70 puslapis. A. Lietuvos karinės monarchijos susidarimas ir jos pozicijų įtvirtinimas 70 puslapis. B. Išorės poveikių Lietuvai išsibalansavimas, 73 puslapis, C. Sistemingos valstybinės politikos pradžia, 78 puslapis. Penktas. Lietuvos ūkis ir visuomenė 13-14 amžiuje. 84 puslapis. A. Gamybos lygis 84 puslapis. B. Feodalinių santykių susiklaustimas, 86 puslapis, C. Miestų atsiradimas, 90 puslapis, D. Valstybės struktūra, 93 puslapis, E. Lietuvių tautos susidarimas, 97 puslapis. Šeštas. Lietuvos didvalstybės susidarimas, 101 puslapis, A. Lietuvos politinės sistemos Rusijoje sukūrimas, 101 puslapis, B. Gedimino 1323-1324 metų diplomatinė akcija ir jos pasiekmės, 107 puslapis, C. Pirmieji vidurio Europos dinastų smūgiai Lietuvai, 114 puslapis. Septintas. Didžiųjų užmojų karta. 122 puslapis. A. Pirmusios Gediminaičių dinastinės krizės įveikimas. 122 puslapis. B. Lietuvaus prestižo dešimtmetis. 128 puslapis. C. Didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos ekspansijos ribų išryškėjimas. 135 puslapis. 8. 14 amžiaus 9 dešimtmečio krizė ir Lietuvos krikštas, 146 puslapis. A. Rusijos politinio veiksnio sugrįžimas į Lietuvos istoriją, 146 puslapis, B. Kestučio ir Jogailos konfliktas be jo pasiekmės, 149 puslapis, C. Kreivos sutartis ir jos esmė, 161 puslapis, D. Jogailos krikšto akcija, 166 puslapis, E. Pirmieji Lenkijos hegemonizmo žingsniai ir Astravo sutartis, 170 puslapis. 9. Pagoniškosios Lietuvos kultūra, 179 puslapis. A. Lietuvių tikėjimas, 179 puslapis. B. Lietuvių kalba 182 puslapis, C. Tautosaka 183 puslapis, D. Menas 184 puslapis, E. Rašto panaudojimas 185 puslapis, F. Visuomenės elito ryšiai su rusų bizantinė kultūra 186 puslapis, G. Politinė kultūra 188 puslapis, H. Pagonybės atsilikimų esmė, 189 puslapis. Trečias skyrius. Luominės visuomenės susidarimas ir įsitvirtinimas. Pirmas. Lietuvos pritapimas prie Europos. 193 puslapis. A. Radikalus suverenumo kursas ir Vorkslos katastrofa. 193 puslapis. B. Tikslingos Vytauto politikos susiklaustimas. 202 puslapis. C. 1409-1411 metų karas. 210 puslapis. D. Horodlės sunija. 220 puslapis. E. Žemaičių krikštas ir jo pasiekmės. 225 puslapis. F. Pirmasis bažnyčių unijos bandymas, 229 puslapis, G. Pizos ir Konstanco politikos dešimtmetis, 234 puslapis, H. Vytauto didžiojo politika, 248 puslapis, I. Kova dėl Lietuvos karalystės, 259 puslapis, J. Sustiprinto Lenkijos Suzeriniteto aštuonmetis, 273 puslapis, K. Jono Goštauto grupuotė žingsnis, 286 puslapis. Antras. Taikaus atokvėpio ir didvalstybiniais padėties galutinio praradimo pusamžis, 292 puslapis. A. Alšėnų suvažiavimo programos įgyvendinimas, 292 puslapis. B. Vytauto didžiojo rusiškosios politikos atsisakymas, 299 puslapis, C. Personalinės unijos būklės įtvirtinimas, 303 puslapis, D. Europinės politikos neišplėtojimas, 309 puslapis, E. Galutinis Lietuvos pasitraukimas iš Rusijos, 317 puslapis, F. Rusijos grėsmės veiksnio atsiradimas, 330 puslapis. Trečias. Europietiško visuomeninio ir ekonominio modelio susidarimas. 14 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus pirmasis trečdalis 340 puslapis. A. Baudžiavos įsigalėjimas 340 puslapis. B. Riterių žemėvaldos ir bajorų luomo atsiradimas 345 puslapis. C. Bažnyčiaus padėtis ir organizacija 350 puslapis, D. Miestų savivaldaus pripažinimas ir miestiečių luomo susidarimas 359 puslapis, E. Rytų imigrantų ir žydų bendruomenių įsikūrimas 364 puslapis, F. Feudalinio dvaro ūkio atsiradimas 369 puslapis, G. Lietuvos susipažinimas su Europinė gamybos technologija ir būtimi 373 puslapis H. Lietuvos įsitraukimas į Europos ekonominius ryšius 375 puslapis. Ketvirtas. Lietuvos karinės monarchijos virtimas bajoriškąją luominę valstybę. 14 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus pirmasis trečdalis – 383 puslapis. A. Didžiausios Lietuvos kunigaikštijos federacinė žemių struktūra, 383 puslapis. B. Luomenių valstybės dignitorijų sistemos ankstyvoji fazė, 397 puslapis. C. Diduomenės atstovavimo ir valdymo institucijos įsigalėjimas, 405 puslapis. D. Bajorų visuotinio luominio atstovavimo atsiradimas, 408 puslapis, E. Riterių karinės organizacijos susidarimas, 413 puslapis, F. Feodalinės lietuvių teisės sistemos susidarimas, 416 puslapis, G. Didžiojo kunigaikščio institucijos jaugimas į visuomenės luominio atstovavimo struktūrą, 424 puslapis, H. Lietuvos valstybės ir jogailaičių dinastijos santykis, 430 puslapis. Penktas. Tautiniai ir kultūriniai santykiai susiklostant Lietuvos luominiai visuomeniai, 436 puslapis. A. Gudų tautos susidarimas, 436 puslapis. B. Mažosios Lietuvos atsiradimas, 439 puslapis. C. Rašti jos įsisavinimas 441 puslapis D. Pirmosios mokyklos Lietuvoje 447 puslapis E. Lietuvių kalbaus visuomeninių pozicijų menkėjimo pradžia 452 puslapis F. Lietuvių tautosakos pokyčiai baudžiavai įsigalint 456 puslapis G. Gotikos ateimas į Lietuvą 456 457 puslapis, H. Lietuvių bajoriškosios tautinės savimonės susiklaustymas, 460 puslapis, I. Pirmieji kultūrinio Lietuvaus elito žingsniai, 463 puslapis, J. Lietuvos civilizacinės monados iššūkdymas, 469 puslapis. Šeštas pirmųjų suvienytos Rusijos smūgių atlaikymas. 472 puslapis. A. Bandymas nutraukti personalinę uniją. 472 puslapis. B. Grėsmingos politinės įtampos atsiradimas rytų pasienyje. 477 puslapis. C. Lietuvos pralaimėjimas Rusijai 15-16 amžių sandūroje ir Melniko unija 489 puslapis, D. Lemiamo luomenės integracijos išbandymo išlaikymas, 500 puslapis, E. Dešimties metų karas, 512 puslapis, F. Luominės integracijos įsitvirtinimas, 522 puslapis. Ketvirtas skyrius. Reformacijos karta. Pirmas. Du bonos ir diduomenės varžybų dešimtmečiai. 531 puslapis. A. Bonos ir Alberto Goštauto siekių įsiskyrimas. 531 puslapis. B. Bandymas perimti iniciatyvą santykiuose su Rusija. 536 puslapis. C. Bonos ekspansija. 546 puslapis. D Zigmanto Augusto Vilniaus dvaro metai, 549 puslapis, E. Antrosios Mikalojų Radvilų poros debiutas, 554 puslapis, F. Eilinių bajorų socialinių siekių veiksnių atsiradimas, 560 puslapis. Antras. Ūkinių pokyčių įtako šalies gyvenimo išryškėjimas – 564 puslapis. A. Prekių rinkos atsiskleidimas. 564 puslapis. B. Cechinės miestų struktūros atsiradimas. 567 puslapis. C. Livoniškosios politikos prioriteto iškilimas. 571 puslapis. Trečias. Valakų reforma. 575 puslapis. A. Galutinis baudžiavaus įtvirtinimas 575 puslapis B. Valakų reformos techninis perversmas 579 puslapis C. Bajorų luomų revizija 580 puslapis. Ketvirtas. Bajoriškoji lietuvių tauta ir reformacija 582 puslapis. A. Bajorų elitų intelektualinė reformacija – 582 puslapis, B. Mažosios Lietuvos kultūrinės bazės susidarimas, 586 puslapis, C. Ponų reformacija, 589 puslapis, D. Bajoriškosios politinės lietuvių tautos modelio iškėlimas, 595 puslapis, E. Literatūrinės kūrybos veiksnio atsiradimas, 598 puslapis F. Renesanso ir humanizmo apraiškos Lietuvoje 601 puslapis. 5. Pusiausvyros tarp Rusijos ir Lenkijos praradimas 603 puslapis. A. Pasvalio sutartis ir jos pasiekmės 603 puslapis. B. Varšuvos recesas 615 puslapis. C. 1564-1566 metų administracinė reforma, 625 puslapis, D. Radoškovičių kariuomenės apžiūra ir vokinės privilegija, 628 puslapis, E. Liublino tragedija, 634 puslapis. Pabaigų žodis, 646 puslapis, vardų rodiklį, 647 puslapis, iliustravimui naudoti leidiniai 661 puslapis. Pirmas skyrius Lietuvos priešistorija Pirmas Seniausiai Lietuvos gyventojai A. Paleolito pabaiga Šimtų tūkstančių ar milijonų ir daugiau metų, per kuriuos atsirado žmogus procesas, vyko toli nuo dabartinės Lietuvos teritorijos. Europos poledydinės ryties vėlyvojo paleolito mustyje kultūros liekanų šiaurinė riba eina per vidurinę Vokietiją ir vidurinę Lenkiją – Lietuvos teritoriją pasiekėjo homo sapiens, kurio protėviai neturėjo sąlygų čia užklysti beveik visų žemės geologijos paskutiniosios kainozoinės eros pleistoceno laikotarpiu maždaug 2 milijonai 8 tūkstančiai metų prieš Kristų. Pleistocenas – ledynų metas, šiuo požiūriu paprastai apibūdinamas vadinamo kvartero chronologija – Lietuvos teritorija patyrė keturis ar penkis apledėjimus. Maždaug 1,8 milijono 800 tūkstančių metų prieš Kristų tęsiasi daumantų prieš ledininė epocha, Europos mastu apibūdinama kaip Eburono atšalimas ir valio atšilimas. 800 tūkstančių, 700 tūkstančių metų prieš Kristų Dzūkijos Menapo ledynmetis. 700 tūkstančių, 400 tūkstančių metų prieš Kristų, turgelių, kromerio, tarp ledynmetis. 600 tūkstančių, 500 tūkstančių metų prieš Kristų, dainavos, elsterio ledynmetis. 500 tūkstančių, 400 tūkstančių metų prieš Kristų, būtėnų, Holšteino tarp ledynmetis. 400 tūkstančių, 300 tūkstančių metų prieš Kristų Žemaitėjos ledynmetis, 300 tūkstančių, 200 tūkstančių metų prieš Kristų Snaigupėlės tarp ledynmetis, 200 tūkstančių, 100 tūkstančių metų prieš Kristų medininkų ledynmetis, 400 tūkstančių, 100 tūkstančių metų prieš Kristų zalės ledynmetis. 100 tūkstančių, 70 tūkstančių metų prieš Kristų merkiniais emu tarp ledynmetis. 70 tūkstančių, 10 tūkstančių metų prieš Kristų Nemuno Vyslus ledynmetis. Dabartinio kainozoinės eros holoceno laikotarpio pradžia beveik sutapo su pirmųjų žmonių pasirodymu Lietuvos teritorijoje.